Esker mila, Kristof Arotzarena eta arte ekonomia zintzatzen gira ondoko minutetan, Bayonako Merkatal Gambarak ipar euskal herriari duazkion zenbaki ekonomikoak atera berri baititu, eta urte guziz egiten duen bezala, eta 2008 bat garen urte hau ekonomiaren sustatze urtea bezala hartu behar omen da, zenbaki horien irakurketa egiteko gurekin dugu, beraz Merkatal Gambarako kidea Pantsoa Benboar, funtsan zuzira susen izaiteko Andre Garreta presidentearen kontseilaria egunan? Egunan hori bera. Pantsua, hori gaiten aldugu, urte pandemikoen ondotik, 2008 bat izan da, berpistearen urtea ekonomia mailan? Bai, hori da, berpistea urtea izan da, eta eranginezake ere, dira bi urteko gobernuak emanikako laguntzak, eh, ondorioak dira. Baziren laguntza batzu Euh, la delako chiffre d'affaires aldetik, euh, galtzen zuten da chiffre d'affaires hortan, subventione batzu dituzte. Uri da, lehen partea. Bigarren partea izan da ere, euh, lan xarien aldetik, lantegi batek atxikitzen marina zuen bere langileria, ukaiten zuen ere dirua langile horiek erditezen xar langabezian delako eh, laguntza hori izan da. Eta ere hor izan da ere beste laguntza bat eh, delako karga sozialan aletik, beste uh, araberako laguntza bat. Eta azken laguntza izan da ere presta moldea. Hori EP luzerako edo EP ertainako prentsa moldea. Odean hor, pixka trezoreria behiz txutik ezartzeko, galze handiak zuten enpresek, posibe zuten presta molde bat egin, delako PEG, Eh, hori e, estatuak garantiak zuela eta beraz hori urte urte eh, behar zuten hori itzuri e, eh, estatuari. Beraz laguntza horiek eman dute ondorio uh, askitxo hori behar da eran, beraz 2000 an ongi pasatu da eta 2000 an berpiste bat izan da, denek e, nahi zuten pixkat eh, kontsumitu, e, oporak hartzen ziren, ostatuak berri zidikitzen, e, eta hori dela medio pixkat ere azkunde bat izan da. Oiek dira gobernuaren laguntzak, egan duzun bezala, hori erresker pixka bat batzuk buru altxatu dute. Zer nahi du, urte pandemiko hauetan ez dela izan kalte ekonomikorik, antxu? Bai, hori da ikusperi orokor bat. Beda, Denek badakigu ere, adibidez, eh, hotelen eh, merkatu hortan, batzu kantzuten laguntza, mena hor sasoineko hotelak baitziren, laguntza hori pixkat eh, izan da ere gehiago, nahi gehiago ikarri du. Mena berze batzu ere sofritu dute, biztan da hori da bat azbestekoa, mena batzu sofritzen dute eta sofritu dute, eta berze batzu bon, eh, ongi atera dira. Neurtzen alda, zer, izan den eh, urte pandemiko hauen eh, kaltea ekonomikoki Ipar Euskal Herrian? Ipar Euskal Herrian, ala ere termometro bat badugu, hor da, zonbat lantegi sortzen diren. Nola duk dugu eskumena hor delako immatrikulazio hortan, hor lantegi bat plantatzen denean, dosier bat Eh, usten du, bez, bere imatrikulazioan denuero hartzen du, eta hori neuzen dugu, beraz, urtez urte zonbat porot iten duten, esten diren, eta zonbat sortzen diren. Horian, 2000 eta ugoita batian, sortzeak izan da, Oita behatzi baino gehiago, jaskoari konparatuz, komparatuz, 2008 komparatuz. Baina 2008 urte txaga izan da? 2008 txaga izan da? 2008 komparaketa piskat kasu egin. Hono 2008 meratzean komparatzen baina dugu, egun eta oita zazpi gehiago. Horean, hori bai, sortzean azkunde askar bat izan da, erorketa baino, baina lehan behar da ere, parte handi bat dela hor sortzeetan, Eh, mikro enpresak sailian, hor ere ez dira denak, eh, nahi nolzu, eh, egiazko enpresak dira, ere norbera den enpresak dira batzu eta lange bezia ez segitzeko, batzu iten dute, torzen dute lan bat. Bai. Iso batzuk ere, epe ertain baten endako, bakarrik zazoen edo lako zerbait. Horda pixkat, ere, berda kasu mena bai. ala ere, kalteak ez dira hain bat izan, Iaz, iparralian. Mm. Eta beste sifre batzu baitugu, eh? Uh, eh, Arribidez, enpleguak edo lan xariak eta hori guztiak edo langabezia, eh? En eh, langabezia, iaz, diautxira eutarik bat koma xei, akitanian eutarik bat koma bat, eta frantzian eutarik bat. Odean, iparraldeak langabezia gutio uh, eh, ukandu, iaz. Eta guai, eh, langabezia taksa guai da eutarik zazpi. Horten guti da iparaldian, eh? Sifre horiek, eh, Pantxo Benboak, sifre horiek konparatzen dituzu 2008-ari edo 2008-ari? Hori 2008-ari. Eh, zenta 2008-ari da izan urte txaga ez, hori izan da lan gabezia hundien ara ez? Bai, baina eh, horrek nahi du ere, biskat le, lehenko sifreak gortu ditugula, hori badakigu, eh, hori ari bidez, egun eh, zazpi taxaroko hori ez, ez ginuen sekulan lortzen. eta sektoreka, Pantso Benboak, zo sektore da sufritu duena gehien bat, eta ze sektorek ez du bat ere kalterikukan, eta behar bada eh, goiti egin du? Bai, hori hor sektoreka hor servizioek eh, uh, kalte batzuk handituzte, hotelak eta laguntza hmm. hor... Eh, turismoak horokorki, eh? Bai, zaharer, eh, duen servizioa da persoan. Bai, bai, bai. Kalteak Aldiz, eh, BTP eta industria ikaragarriko gorakara hindu. Beti, eh, dira eskaz, bada, langile dira eskaz. Eh. lan salien aldetik, ere, sifre askitxo eh, harrigarria. Uh, Orokorrian, eh, jazkoari komparatuz, egon behatzi koma sortzi, baina besteko e, lantxaria gotitu dira. Oroak, agitanian eh, izan da eontarik bi koma behatzi, frantzian iru koma zazpi, eta hemen eontarik lau koma bat, e, eh, askunde hori, lantxaria. Eta industrian zazpi koma sei. Horrean, hori e, guziat er, erran nahi du, ere pixkat lantegi batzuk ezpaitute langileak atsemeiten, behartuak dira ere pixkat lantxaria ere goititzen, hori mm. badakigu ere izan dela, askitxo berriki, akordio bat, mig hori Oztatu eh, sektorian, eh, hori goititu da, eta segurik eh, guti gora bera beste sektorek segintuko dute. Ordean piskat ere landan sariak goitituko dira. Hmm. Aipatzen zinon ere ikuntza ostion, ez dela hain kaltetua izan, eh, gorakada egin duela prezeski, alta ere ikuntzako jendek egiten ziguten hemen igatian, eh, prezeski orain energiaren gorakada horrekin, hoiendako problematikoa zela, lehen gaiak atxemaiteko, eta hor sufritzen dutela. Hori nahi dauzut nahi batu. Ikuspegi baiko horrek baditu biskat uh, akatsa. Zeren eta aurtengo 2008 bi termometra zen ikusten bai madugu, zera empresariak dudetan dira. Zergatik dudetan, zeren eta zuk aipatzen duzu bezala, eskaz batzu badida eta eskaz denean presoak eh, goiti. Aipatzen duzu nenaria, biztan da, hori eh, egia da, Hori behar da haipatu ere eh, lantxariak, behar izan dira lantxariak goratzea normal den bezala, langiriak obekio pagatzeko, zeren ta COVID-a horrekin ere diendia huartu da, etxan izan ez, e, eh, komparaketa indu eta piskat pentsatu du ere, bon, ze bide behar dut hartu geroko eta eh, ontsan izan ene, ene lanian, hor piskat ere izan da ere langiren artian ere duda batzu eta eh, horren hain lantegiek eh, lantegiak berrute lan Eta erran eh, ezaker, merkantzia ere goratu da. Zergatik merkantzia goratu den. mundu osoan, China den fabrika handiena, eta arek ere hindu uh, askunde bat, eta beraz, uh, merkantzia guziak hartu du bere beretako, lehenik. Horrean, eskaz bat izan da, hori, beraz, BTP hortan, barakigu, zurra goitia ari dela, zimenta ere goitia ari dela. E, sailetan ere, piskat ere, eskas hori eta merkantzia hori eh, goratu da. Gero, e, eh, presioak ere segurik goratuko dira. E, Zene eta inflazio arrisku bat bada ere horrekin. Lantzaria, merkantzia eta energia hori da kortel aslitzoguna, piskat presioak goitia dazteko. Ikusi behar da ere, ari bidez, elektronikasko piezatipi horiek, txinak egiten du, Europak behar dituen eutarik larrogoi. Horean putzen duzu, zede dependentzia dugun txinaekin, eta hori ondoko urteetan ere behar dugu ere gure logiziela biskat aldatu hori buruz. Bagintuzke galdera frango egiteko, Pantxo benbak, baina demurarik ez dugu tamalez, bai, beraz, eh, mireskak gurekin izaneko izuntan, eta arte. Bai, izan bai.